entzerik erratiko txerri entzule guztia behar. Ba, bueno, gaurka entzerik erratia, erreti erreriatik atera dugu eta onuntzaino ekarri txerri muñoko jendea gondiatuta. Eta batzu galetuko dute azergatik hau gaituzten guri, ze jende asko mundu baina, bueno, guk esan denun presbinerateiatu hori egiten laguntzeko Orduan esan ziguten, ba, zuen ari ratia denez, ba, txerrimuneko triatu festo espatzera, ba, eta hor eskete. Eta, bueno, nintxe gaude, eta nintxe azten da zentzulik erratiaren teiatu festa saio berezia, ulezako txerrimuneo, ba, eskerretik, zuzen, zuzenean, eta gozan bia da guretzat, eta plazaran bia da, eta eskerrik asko, hazi baina bia dago. Ondo entzuteta? Pizka gorago, volumena gorago! Si no te vas a aturar el otro para grabar y... Vale, vale. Tidak, tidak, kau cakap pegang dua, betul tak? garago bakarrikan agertu teiatu festa honetan laguntzera, hemen ikuste ditugu makina ba langile, opa! Hemen pasatzen, oantxe bertan txantxuan guia desmontatzen ari dira, ikusten duzu ez, zarakata zuten da. Eta, bueno, lagun pila ikusten dugu, eta orduan asmoa da, bai, baden ez denak, zer ez genuke sekula bukatuko, baina asko eta asko baita ere, ba, hemen pasatzera, ba, zer laguntzera etorriko zineten, ez da? ez edatela bakarrik, ez? Bai, ordua Hemen ikan politik-politik jendea pasatzen jungo. Polito da, eh? Kaletik egitea, ea eh, jendea horrean daukazu, ez daukagur... Eh, Zin para! Zin para! Zin para! ba, oizte ez garak esan bezala, ba, zuen laguntza beharko dugu saioa horregatazteko, orduan zupozatzen dugu, ba, bueno, gogoa eukiko ez dutela gurekin ere hemen ekiriteko, eta, bueno, festan inguruan eta atzeri muinen inguruan, ba, gauza batzuak izateko. Bai, asma dugu gutxi gora bera ordu bete egotea, bai, guen, bermuta, azia bermuta, bai, bai, orduan, bermuta arte honetan gure benengo gara, baitzetatik, eta eta gero bermuta bukatzen denean, eta bazkaltzea esertan zaretenean, ere utzimo dugu, eta bazkaltzea eserriko gara, zuekin batera, hori da. Hori zen, nazki hori, eta gara, bueno, gero komentatuko dugu zer dagoen bazkarian, ez da? Hori ez ba, dugu, da, hori da, hori Ba, ez, ez, hori bai, bai. Eh, bai, da, hori da, da, hori da, hori da, hori da, Bai, da, da, eta hemen ikan aurrera eraman behar duna, ba, pixka jutea kontatzen. Ikusten duzu hemen da mikrofono daudela, gu horren gozbi erabiltzen ari gara, baina bueno, mikrofono hauek irekia daude, eta bai, egunak ematen duna, edo nahi duzken edo zer gauz esateko, ba, bi mikrofono hauek edo, garbali nahi lauak ere, lauak, ba, zuentza irekia daude. Bai, zende, zende pasako da hemen di badakizu, eh, ba, onelako gauza kantolatzen ditugunean, ba, gauza asko ikutzen eh, ez ditugula, baina nor dagoela jendea lan da lan e, atzetik, eta ba, oite zukaldari, musikari, antzesle, ba, bueno, elektrizat, e, bueno, elektrizatea zarkulatzen dianak, e, bueno, e, kontanerua danak, bai, ba, eh? ba, oiekin guztiekin egin eh, daiko Gero Eta, bai, bueno, guantxe pasada dio zure bat, ari zure bat, eh, txerrimonion gaurko festa ez da justo atzoko ideia bat, baizik eta aspaldik ideatorren ideia bat, eta oain dela hogeita amaika urtea okupatu zenean hori teriatu bat zeukan, gauz asko egin dira, ordezko ez konpontzeko, baserio konpontzeko, eta gero hemen baduan laupareka pareka ere, baita ere, ba, borroka asko atea dira aurrera, ba, direla, amalurra dela, eh, okupazioa nola ez, feminismo euskera, e, eh, bueno, beste ere bai. Orduan ideia da gaurko egitarauaren berri ematea, pizka da gaurko eguna zergatik eta zertarako antolatu den, eta baita ere, ba, nola etxe herrimonion eginda hau eta egin eginda, ba, ezin dute falta, ba, ba hemen egiten diren borroken, ba, baita ere gutxinez hitz batzuk ematea, bat, egu gau festa eguna dela, baina, bueno, hemen beti festa eta aldarrik apena, biak bat, hori da, eta, bueno, uste gure izintzeko momentua e, iritsi zaigula, eta, bueno, zuekin, jendearekin, hemen zaudeten guztiekin, edo, bueno, bintzate bat edo, animazen zareten ekin e, izegin nahi dugula, eta, beraz, ze, hazi gara saio berezionekin. Ahorita me está gustando en la de la

Ahí vais, ¿eh? Ahí vais, ¿eh? estás abierto. Venga. Eta badauka hemen ja gure lehenengo laguntzaile esango dugu, gombiratu baina bera, gombiratu gu gara, ez tal, Laura? Bai, gombiratu gu gara, bai. Eta plazera handi gainera, esan behar dugu, beti gatozela zerumunera laguntzera gu handiarekin. Eta orduan, ba, bueno, makina bat tal dispasta gara hemen bueno, mikrofonekin, ez, mikrofonekin ikustu du bigarren aldia, bela. Ogeita bosgarren urte urrenean, eta gaurkoan ere, bai. Baina, bueno, gaurkoan agian bai kontatzea lehenago ba, zertara etorri garen bai gu, eta bai zertara etorri den, ba, hemen ikusten dugun oraintzen bertan, ba, bueno, ez batzu kalean, beste batzu lanean. Kaixo, eze, eh, ze moduz, ikusi zaitu gol postu batean, zertan izinen. Ba, bingo, materiala batzen eta kontrainformazio pixkat eta, bai, materiala ere hor dagoen ba, bat utzetako bai, eh? Ba, batzuk bai, ja artxiboko lan aldia, gara inbateko zartakoak eta jantzin zarrak eta autobian gareko gauzak eta... E, zarra dira, teiatu ez den zarrak, teiatu dira konpontu da? Azkotan konpontu da, baina erabateko konponketa ez, beti osatiba konpontu dugu, azkena ondela bost urte edo dela berritu genuen, baina oango erronka da, era bat aldazia. Eta horrek du, bai, dakit, ez, dirutza, ez, azken diru kontua da. Zer, pentsatzen dut hori autogestioan egin da, gamen gauza guztiak egiten diren bezala, autogestioan egiteko, oroitz, oroitz! Basu, ba, basu lekoa, eh? Ba, ba, bai, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ez? ba, ba, zerrimoneko jendeak egiteko asmadokazu da, nola da hori? Zerrimoneko jendeak egiteko asmadokazu da, nola da marko aldatzea bezala, ez? Ez, ez, eta ez dugu kontratatu ekeinerurik eta aparez gaurorik eta presupostuik ez, eta gure kasia egiteko asmoa dugu. Eta horako horako obra bat egiteko, bilu hori den ateatzeko antolaketa antolaketa hundilea behar eta jende asko parte hartu behar du, eta beste da irutzak eh, hartako. Azkenean, denon hartian ingo dugun zerbait da. Eta diru atatzeko gorkoa da pixka bat agian ja azkeneko, ez dakit, eh, bali, espero zagun horretako balioko dura azkeneko zuezian atatzeko, baina beste urte hauetan ere, ez? Agien horretzik galitzen dugu, ez? Urte hauetan ere gozta, eta mordozke egin dira, ez? Baina, bai. Eh, Pintxo potetik hazi, hori Euskal Herrat, Euskal Herrat, hola azizan, ba, koncertuaz, polikizio, polikizio. Euskal Herrat, nizu atasako, euskal herren, hola direla, hau euskal herri zuen. Euskal eta hola direla, eta horrekin, ez da, ez da, ez hau azineko impulsuara, hau. hau gazteiak ikusiak ere, e, eh, hartu zaitu ezatea arrakazta izan duen eh, iniziatiba ez da, horiek ere eskartzen dugu ba, dugu abizteko eh? esan dituzun ezin batera. Bai, bai, ba, teia, ba, lare handi gora, hola, zelu ba, bueno, ba, teia horrekin ezitzatu, eh, o, ikusten du, ba, eh, lana, o, bueno, egiten egunao, jarraituko duguna, egiten, badena... Bueno, badak ingulan askorek instabiltza dela dio, e, eh, badak ezka oso ondia lezo, eta ez nahiz PNV... Bai, du, gure PNV dibortzatu edo bai. Bai, bai, bai. bai hori badakigu igu dena PNV pasaztela, así que... Baina ez den gure kezka, bezi, eta kezka nagusia dagoena lezo onda, eta zerrimuñokoak dirua lortzen dutenean teiatua egiteko, Pintxapotea jarretu dugu baina Zu arriba ez da apuntatuko Bai, bai, eta... Jende kostatu dugu guai edo bukatzen dela, orduan, da, hori da, hori da Eta zua egin da bero Eta eh, bero egin diren gantzekin eh, Bakarro gitu bat erako dela Eta bituko ditugu Bai, bai, txela pata berria prestatzeko eh, Hemen dibiutetako kilometroa erazteko, hemen txerri aurretik nuen testigua atzeko, eta edo zer gauzetarako, solidaritatea, eta laguntzeko. Beraz, konfirmatu ez dakegu, teiatu eginda ere, pintxo modela. hongo dela. Konizia. Kontzertutan, nire bat da, kobratu gara, zerretak. Ba, ondo, ondo, ondo. Ya están a guay, me estoy viendo lo de arriba. Pues están no que... Claro, Bueno, va, venga. A mí, es que es que se que ya lo están ahí de

Keiak utzertat! Bai, Egun oso kokalendu, kolontzu eta errikoia terrimen logazerria, dikintzirik, bagoenaren, Keiak utzertat! Goiteko ameketan erriko bat errimo nioa jokat Marazko kalintzat, kasiak, seriografia, marazko kailagat, eta gailagat, dikintzirik, erratearen, zizeneko, elusioa, eta atarteko Nogaldean, aizitaldiazien kalimesteran txotondi joa eta txapabermuta gozea egiteko ateritik itaina Bazkaria animatu, bezeta edo doiale, eldu eta mabi euro eta aurre jo. Zarrera, zinelu, elziel eta zona tabernatan. Baita txerri minoko, zion edoko kintu potean den. Bazkal otzean, aur performantza eta emaio elektrotxarangarekin poteo erriko ja! Eta horretu erriko ja! Zarrera erriko ja! Konzertua eta dili ja! Zeiak, zeiak, txerri muñon, zeiak uzuesta! Ahí vais, eh. jarraitzen dugu hemen e, eh, zintzulik irratian, bueno, zintzulik irratian baino txerri mundian zuten zuzenean saio berezionetan eta oraingoan gurekin izan, kaixo? E, bueno, ba, dakigunez, ba, jaietan edaria, festa, musika, bezan importantea janaria da. Eta, bueno, ez zaude hori prestatzen eta, bueno, pizka bat aurreratu, a ber, ze dute dugun gaur bazkaltzuko. Bueno, pues menua bezala dugu lehenengo platara antxala pastana, atuna, atunakin eta atuna gabe. Ie! Gero, eh, bigarren platerra ditugu eh, almondigak oloanak, vegetarian entzak, eta ere, aragiko, bueno, karniboro entzak, eh, patatak ala diojata, txori zua eta guzti. Eta, gero, postrea, natillak, kafia, edariak eta patxarana. <laughs> Oh my! hori orduan, ez da? Bai, guztu lan dugu, baina oso guztua. Ni nintke esan, eh, eskerrak nahi duen eman, inguruko jendea hi, eta batez ere, generazio berria sartu den txerri guñon, Kriston fundamentua da katedako. Eskerrik asko. Ba, eso ondo, hortze da, eskerrak eta bueno, hemen ikusten zaitugu bermutarekin, horren gogoratuko dugu bermuta ordua dela. Tapa bermuta, bai, bai. Eta, eta, bueno, emozionatuta ikusten zaitugu, hau berezia da, ez da? Bai, bai, bai. oso berezia da. Hala agian, ez daki, batzuk agertu dira den galdezka, ber... Traepaki, eh, Peru batzuk agertu diaren ere abe sarrera poindik han badauden, baskaltzeko, ez daki zenbat atea diren, edo badauden, edo... Bai dauden, eta janariaz goberan dago, ere bai sobratzen bada esan dugu urrengo pintxopoterako edo beste da tuper barra ekarri. Asi que, denetati dugu, tuper barra bateko, pintxopoterako eta gauzea guztirako. Baina, bueno, giro oso nalago esan nahi du, eta, bueno, emozionatua nago. Eta, claro, hor goi egun guztia dara mazko arruan, argila nahiko el u, u, ez da tito da, no? La iuna, eta, pues, aproposa bermuta ateatzea eta argila ikustea, bestela, etizu, hor barruan egotetzea, eta... Baina, bueno, guztu, guztua, eta eskerrik asko zintzilik irrati, eh, ere, eh? etortzea daki. Eh? Oh, Venga, mi esker.

bien ahora. Puta. Y a los niños no le vais a hacer alguna Vamos, vamos, puta, vamos. Vamos al sitio. luego te ponemos tradición simultánea en, en el post, en la edición. Lotu bardu... Defensa, estresa gaztea, aurrela egamateko estrofa honi, batzorri izan batzorri izan batzorri izan batzorri izan batzorri izan batzorri izan batzorri izan

Eh, Vamos, siéntate ahí, puta. Y venga, salgo un dios, que pareces nuevo, la hostia. Ari bai. Arraitzen duzue, zintzirik irratiko saio berezia entzuten hemen zuzen zuzenean txerri muñotik, teiatu festa honetan, eta horrengoan gureki... Elguta. Elguta. Ezaguna, zintzirik irratian ezaguna. Kaixo guta. Txerri muñotik ezaguna. Oazo alde guztien ezaguna. Mundu guztien ezaguna. Eta eh, pasara Puta, que has venido, ya de la cuenta. Pues nada, hemos estado en el taller de serigrafía, que aquí eh, Bochón, el amigo Bochón, se ha curado unas pantallas y unos dibujitos, unos diseños nuevos, con el motivo de, la ocasión. Y nada, pues eso, desde las nueve y media de la mañana hemos estado haciendo camisetas, eh, tanto impresiones a la gente que traía su camiseta, como también hemos vendido unas cuantas camisetas a precio bien económico, 6 euritos, 4 euritos, y las impresiones las cobrábamos a dos. Hemos hecho varios modelos diferentes y en varios colores diferentes, y sobre todo pues enseñar a los peques un poco como como va lo de la serigrafía. uno de los curros que lleva años y años haciéndose en Cherry también, ¿no? La serigrafía. Sí, de hecho arriba hay una máquina para hacer varios colores y tal, pero bueno, era mucho lío con el día que era bajarla y hemos estado haciendo de forma más, más rústica, ¿no? Y a un color solo. Pero sí, el Cherry ya se lleva haciendo bastantes años, se han hecho muchos modelos diferentes casi en cada ocasión que hay un aniversario se saca un, dibujo nuevo. Sí, teníamos que comentar también que la Cincinnati ha utilizado mucho, ha tirado mucho de nuestra serigrafía y de hecho tenemos varios modelos de camisetas pues, con serigrafía de aquí, de Cherry. Sí, además es una cosa que es sencilla de hacer, lo único tiene un poquito de curro para limpiar y tal, y además siempre haces tu camiseta, tu diseño, no compras, no es algo comercializado. volvemos a lo de siempre, somos autogestionados y, bueno, nos gusta hacer los nuestro, punto. Bueno, estás con el taller, ¿hasta qué hora vas a estar con el taller? taller? estamos empezando a recoger ya porque hay que echar una mano también para montar las mesas, eh, la comida y todo. Y los que hemos de botarle, la camiseta. Pues bueno, pues venís otro día y ya os hará. <laughs> Vale, te tú. Vale, os cuento. Venga, mira, es que puta, bueno, no sé si queréis comentar algo más. Bueno, nada, eh, pues si nos está oyendo la gente de la Aldea, pues eso, que se animen, que vengan a a colaborar con nosotros, que el tejado tiene mucho curro y hace falta solvencia para cambiarlo. Y va a haber una comida que te pasa de buena, o sea, bien. Venga, días que sí, Bueno, gogoratzen dugu txartela korendik angelatzen direla, amabi eurotan enduentzako eta bost eurotan aurrentzako eta benetariko aukera bezotari amenezak eta, bueno, eara ezaren zatera bai, beraz, ba, animatu. Sí, ba, genetun beste batzun prestatuta, baina hemen hemen neska eta mutiko batzu jarri mikrofonetan. So, Txerrimoniako gaztenak izango zazte zuek, Bueno, ere daude gazteagoak. Ba, A eh, por favor. Gazteagoak ere badaude, zue baino, ma, zuzen bat urte dituzte, da. Amaika, amari. dago, mar. Ah, ah egiten adituz abete orduan? Ah, gure etzen diogu zintziriken eh? tombola ditu behar dira, maiz ezen hori etzen diogun, Tongola, de tongo. Bai, zuek zerbait eman duzen gulda edo dena nazen, hori zikinia, zarra eta buskatuta. Hori ez dezaten. Hori ez dezaten. Baina dena ondo egon Hemen zintzili bai. Bueno, eta zuek, ez dut ezagotzen dezute txerri muño. A ver, kontatu guztiak. Aio, inez. Noitik? Txikitatik. Jaio zinenetik. Orduan txerri muina da zuen Zer gauzak izan dituzue txerri muina? Zuen zako interesgarria direnak edo ondo pasatzen dituzuen gauzak. Eta ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez Gaurkoa bat Bai? Eta, bazkaltzen ere ditu bat duzu edo esan duzu ente gura etxe da jute. Bai. Ah, bazkaltzen ere ditu bat duzu ezkarrera. Eh, eta. Ah, Bueno, bai nola lagun duko duzu ezte iatua konfortzen. Zue kere igo Edo zer ere igo duzu Bai, bai. Zu bai, ahera igo zara ditu Bai. Bai, seguro? Bai. Bueno, hori da, ezta? Ondo dituta eta bai, ezta? Vale. Guk ere zintzitiken ere egin izan ditugu goerak, eh? Teriatuta, ezta? Teriatua konpontzeko. Bueno, bai. Guk ere mozile bat ez dugu goerako gara lagantzera. Baina, bueno, zuek ere, nahiz eta, bueno, nigotzen bat, oza, sea, izbazarete egotzen, agian egoko zaretela, bestela, egon gozarete baita ere, hemen laguntzen, ezta? Bai? Bueno, eta zer da, zerri muñoz zuen zartu? Bigarren etxea da. Bigarren etxea da, bai? Antzeko zerbait. Ez egiten askotan, batzutan nagusiek. Bai. Bai, zer bai. Porque acá hubiera bat, que está Bueno, baño, jasotzen dut ez igual pizka eh? Pero zen, baño Baina gero horiek jasoko dituzu, eh? Beranduago edo, bueno, batzutan, vale, batzutan. Bueno, baina nondo funtzionatzen du, ondo eramaten zareten duekin, ez da? Bai? Bueno, zure gehiago, nahizu abestu edo lako zerbait edo... Bai, ez, gero igual... Bela, abesti bat, abesti bat! Ez, asmakizu bat, edo, ez, tare, txiste bat, edo... Sosa! Ea, bidezke. Bidezke.

Ahora el tapa ahora. Todo esto de julio. Manifestación nacional en Donosti. A las 5 y media en Jardín de Yo soy... Esto tiene que pasar por aquí, ¿eh? da gure ere Eta, bueno, lehen bi artista, Parisetik baino urrunago etorri mentzazte, ez? Casa edo. Casa Jastan. Casa Jastan. Casa Jastan. Casa Jastan. Casa Bai. Bueno, eta ba-, badakizu ez erkarra etorri zarek, bueno, bazkartza zaparte, zergatik eh, hemen, bazkaria? Izan dut ez ez zergatzea baina ez dakit, egia margotzen eta hola ez dakiten eh, epako zeo zer busillon bat, o... Ai, ez batzitek, eh? Programan erakorre dugu, eta esan digut ez bezaretela horren erudun, eh, non jartzen du, barne, gero, bastal, ondoren ja jendeak askorik egiten ez dunean taulo horietan, e, txerriñon. Bai. Txerriñon. Bai. Da, siesta mantriko bat, ah. askatuko ditu gure mantrak hor siesta artistiko batetan, eta basiko fioi da, ez dugu gehiagire esan naiz e, eh, jendearen txako aspektatiba gehiagire. Ekarri bat dako, dakit, eh, Batuan ez baditugu, hartu beharko ditugu eh? Uste, taberna zatzik ez da publizitatea egin zitziren. Ah, bale, bale. Onduan. Ekiz taberna. Bale, orduan prest egon beharko gara, Bai, bai, bai. Eta bide bat egin bar ala lehenengo batek eta gero besteak. Edo biokola edo jara. Zue gu bezala gidoi ekarri duzue edo bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Ez, ez, ez, ez, ez, gu gure bideiak egin bai, horak hau zendoi batean ideia eta ari ordena hori alto batzen dugun, eta bada eskabatzen gauzera dugu. Gogoratu gauzera bai, gogoratu gauzera dugu, gogoratu bai, dugu, gogoratu gauzera bai, gogoratu gauzera dugu, gogoratu gauzera dugu, gogoratu gauzera dugu, gogoratu gauzera dugu, gogoratu gauzera dugu, gogoratu Bueno, son de esa moda hori. Eh, Gusta da gutxi azken urtein arabera, hemen normalki atzatu iten dira gauza, baina hain aurrean zin dira, eh, modernidadiak eta garai berriak eta bide da, eta dirudi aurrean zin dira, Gusta da orden gutxi. Gusta da orden gutxi. Gusta da orden gutxi. Gusta da orden gutxi. Gusta da orden gutxi. Gafi hartu eta... Bara, bara, bara, bara, bara, kafe eta manro aiek, manro aiek zerren inguruan izango diren eh, aurrera zerik Mantra, gero pensatzen gure mantra ez? Eta gero da ere Eta gero pensatzen dut ere mantra ez? Eta gure mantra ez? ez bat, ez gomentako bat, ez gomentako bat, ez gomentako bat, ez gomentako bat, bat, ez gomentako bat, ez gomentako bat, ez ez gomentako bat, ez gomentako bat, ez Bueno, vamos a hablar de Idea asko kinetorriko gea, eh? Orgun jendea ondarilla, zabalik, eh, idea berrietara, berrikuntzak eta olako gauzetara. O sea, azkia bat dugu, ba, meko konvenzionala dela, dizkaten dugu gero bat, hori nahiko lan dukezen bat egin, dizkatzaia, eh? Ba, Kurtzaia.

¿Qué pasa? felicitación por el CD de Anaya estan grillaus, eh? Ahí vais, eh? Ba, bai, bai, bai, jende aurrean, gauko asentzerik egatia, hemen txerri muñao jende aurrean, nik ez dut, hain ez entzule genuen euki, bai. bueno, ez ditugu konta, ez ditugu ez ditugu konta, ez ditugu konta, ez ditugu konta, ez ditugu konta, ez ditugu konta, ez ditugu konta, ez ditugu konta, Bueno, lehen esan dugu azken ere bai, egitaraguarekin ari ginen gehien baina, bueno, apena ere bai, bat egin bar genula, bai, zeren den muño festa bai, jaia bai, parrandeak pila egin izan baina baita de gauzak aldarrikatzeko leku aproposa ezin hobeak ezin besteko izan da urte guztia guetan. Bi gai aipatzearen bat, atxetearen azta, eta hemen jostu eta ez da baita de, ba, bueno, igual pixka bat azkenez, ba, goa, jasar urte batzu dara matzat, eta ez da de baita ba, hartzaren, ba, bueno, militasmoa, edo, Orduan, agian hasiko gara larun batarekin, eh? Josu, larun baterako deia jo dago, ikusten zaitu guamen, ari zaren aprobetxatzen hemen jende bila horretu dela, pafleta guan hartzeko, ezta? Algukin hartuko dugu bat ez da, ¿ah? batzuk, igual, ere, erratian ere honen berri eman dugu, baina... No, pues, te digo... Háblale ahí, pégale un poco más. Eh. A ver. Bai. Ba, bai, ba, bizkatortan egia esku horria Ba, datorren gari batian donosti eh, on Ba, ber, ba, zendia anima eta ikasenean Mira, acabas de eta lehenkunearen kunearen zundu baita ere ez, baita ere ez. Nola, ba, urte asko dara matza mobila honek atxaten alkakoa, e, eh, ideia da, ia, ia, egina da goela, jendeko pentsatzen du ja, vamos, eta gola esan egiten ikor, nahiz eta protestatu egin egin godutela, ze, zer gati jarraitu behar da borroka honek. Ze, supo, no. ja berez egia da egina da goela, edo propaganda gutxara. da. Eh, bueno, azete, egina dago nada, eh, Jesucristo txikizi joa, ni, eh, ni nik, batoki askotan, ez? Eh, ez, bai ara batzutan, hori beti hazi, ba, handi ez duen, baso aldea, bidaso aldea, hori nik, eh, ez dira horak hazi. Eh, ba, eh txikizi joa bai egin dute, ba, dituzkoa, eh, planifikan, aurrera, ba, bueno, ari ba, horretan dago, hor azkazte batu daude, eta azkaketaren obra, bai, eta, bueno, eh, dirun bordo agazkatu dute, baina, baina, bueno, hori, eh, hori eh, ba, bueno, gaude, ba, hori gaude, ba, hori hori gaude, ba, hori gaude, ba, gaude, ba, ba, ba, ba, ba, dirua transportuan e, eh, e, eh, erdila baino gehiago, ba, ba, bueno, zulorak botatzeko, eh, zorein gara gaude. E, eh, eta, bai, infantzeak zure zinerian, eki askotan, baino, bueno, ero esan gara, ba, gara hau, eta bukatu, ba, izango dela, e, zutuzko zuloa, eh. Ba, gara, ba, zero, hauek erritagarriak ez direnez, ba, urtero e, diri publiko dozitia bat zubatiko dutela, eta horrek izan nahi du, ba, bueno, ba, beste beharretara ba, ez direla bideratuko. Eta, bueno, ba, gaur egun, ba, hori da, arazo hondina, eta txikitakua eskutua dago, baina, horren zartitzu txiki, txiki, txiki, txiki, txiki bat egin, eta jarka azkar konpontuko benuke. Bai, bai, bai, eta metro metro bateki, metro bateki. Izobra, izobra la hostia. Kilometroko milioi horrekin, eh? Pentsa, zenbat teatu ginek zenbat eh, etxe eta zenbat proiektu aurrera dama. Ba bai, ba bai. Bueno, helen eh, jasu den ondoa, beste terano bat, eh, zerrimuniotik, zerrimuniotik, zerrimuniotik, zerrimuniotik, zerrimuniotik, Kaixo? Kaixo? Eta, bueno, bat, zile galdetuko ditugu apaiziak zaren inguruan, bai? E, esan ezakegu ezakit zerri muñotik apaiziak zara eta apaiziak zari zerri muñora, bai? E, Buelta horiek egiten direla, eta, eta bueno, ezakit kontatu pizka bat eh, apaiziak zaren zuen proiektua eta, bueno, zerri muñorekin ere daukazuen lotura. Eh, bueno, pues, eh, gure proiektua aurrera jarraitzen du, eh, dagoeneko ja laugarren urtean daude. Eh, eh, orain arte eh, bueno, el bi urtetan eh zen egutzia gain bezala eh inongo arazori gabe eh jardun genuen, baina dela bi urte honea ba Eh, bizu lagunekin arazoak izaten ari ginen, hasi ginen, izan ere partida zuzta e, eh, etorri zenetik, eh, ondoko bizilagunari lagunari burua eta zerbait ezkeni, eta gure kontra hasi ziren, eta ba, arazo bat izan ditugu arazo eta erazo bat izan ditugu beraien aldetik, baina, bueno, ba, guk jarraitzen, jarraitu dugu garatzarekin, prekaria ezate handian, ze e, moldak eta handiak egin behar izan ditugu. Izan ere horre apaiziatzen bertan e, lantzen genituen e, lurrak e, gaur egun ezin ditugu landu, e, eraso hile direla medio, eta beste toki batzutara desplazatu egin behar ditugu gure, e, gure baratzak eta, bueno, ba, eusten, eh, hori ere ikasi egin berrera bizitzanetan, eta, eta eusteko eh, asmo guztian Bain, Baina, eh, baita ere, ba, ikusten ditugu hori eh, ilun, ilun batzuk, e, eta, eta, bai, ba, diputazioa aldaketa den eta agian egoera aldatzen da, ezta bai, bai herrian bai. inork eh, eta diputazioan ere, ba bueno, baina bai, justo kontrako bidetik, ez? zue, HT eta baita ere Eskide gozu korportu, bo, beste amaika egitaz morentzako albisteak ez dira Bai, ba, bueno, eh, abertziazan kontuak eh, ba, bueno, proiektu hau, eh, Eta proiektua eh, hasi eh, genuen, ba, ba, hori, ba, hori ez, ba, hango eh, plataforma logistikoari, hori, ba, entzuketa eh, da hori ikustuta plataforma logistikoari aurre egiteko bide bat bezala, ez? Eh? Eta handarrik hartzen, ba, eh, nekazkalurrak eh, mantendu da ditugura, eh, beharrezkoa ditugura, eh, gure eh, editadura eh, ez? eta bueno, a ba, bat eh Orgigoian aurrean, ba, ba, bueno, ba, gure alternativa eh sosegin ba da e, lurra zaitea, lura lantzea eta eh nazako nikaitza bidea, lurra espeta zenuela eta horran ba indikatua izatea, ez? Eta bueno, ba, zako, e, eh, lana horren emaitza da, ba, e, kontsumo taldea sortu dela inguruan eta bueno ba ja laueneko ba gaur egun ezak izan da baina berrogeita hamar familitik angora ba egitasun dia e, eh, gantzurizketan e, eh, eh, barazki eta bueno ba eh ba ari gara ba bai ba bueno ba Hori bai. bai. politikoak egon dira, erakundetan, eta, bueno, horrein eh, izango ditugun agintariak, ba, kustu dira, eh, ba, horri goiez, bete nahi dute, ba, aldeko Eta, bueno, ba, ba hor, eh, daukagu, eh, aurri dut kodio egoera eta, bueno, ba, ezagutzen ditugu gaina hauen praktika nolakoa dien, eta bai eh, gure proiektuan jarraipena arriskuan ikusten digula, ez, eh, aldertak izan. Ehar behar bada guen ikan urteak pasako dira, edo sekula abilean ez agingo, ba, zekilego zerportua bezala, baina, oza, justu gogorra egiten nahi dira, eh, bai bai e, bai PNV, bai testoek, ba, eh, plataforma logistiko aurrera ateratzeko, eta, bueno, nahizka, nahizka ez daukan e, ingo e, ekonomiko hori, e, trafikoa kopetxia, e, eh, baina, bueno, e, negozio bat da, ez, ez dinean e, batzuetan. Eta, bai. Bai, zenaren, bakatu zentu, bukatzen koma dugula, ba, ez da ez, ez, ez, ez, aurrean, e, eh, luztatzeko deialdi bat. E, Hilearen emeretzian, bilduko gara mene eh, txerri muñan, ba, pixka, e, aurritu zen diren berriak, e, e, berriak aurre.

Noski lotura izan duela apaiteak zatzatik izan ere ba, giluen premia denuenean honen eh, gana jomen duen eta e, eh, dozu Zabali jaso dituzten eta hemen antolatu benduen e, eh, elkartazu duguna eta eta bueno, beti jaso dugu e, Bai, bai, bai. gara, Bai, denak bat unten izan asko behar direla eta horrela derazeko zerumenia ondu behar gabe bada eta espero Erritarrok erabakia. Bede ala, atxeteko lanak, berri erazi, bizatela. Proiektu agamitzu honi, iberako entestidor gizu partidak, erarri gaitetela. Opa! Entra! Eee, eh, bai, ja, bai, ba. Eh, Batu montatu guztiak, eh? Txerri muño erditxik aukagula, barra jarri da alkampoan, jarri dugu gehiago segiko zuenako, baina arrazoia egotearen erditxita eta jendeatako barruan, eta ezin eta anai arrebakoeko txiringito guztia, beraien ekipo guztia montatuta aukatzelako jatzotikan, atzara ratzaldean, eta gaur ere hor dago delako goizko zoa lanean, eta ratzaldean beraien konzertu izango delako, orduan, azteko bai, bai. Eh, bai. Eh, ta bueno, pues bueno, ara ya argola dago lasedo matxe eta. Bai. Eh, ta bueno, somos la cerámica, va gente ali ze... ze calle a se se entzun i cosia ni estamos ordenando. Bueno, esto está todo arreglado. Bai, bueno, ya la vuelta está toda y a casa de. Bai, el rolli esto no soy en 17. Porque van de Torreviña no bai trailer batekin, zerrimina, ha ondo, gogu hati. Uste duzu behar lekoa edo... Bueno... <laughs> <laughs> Eta, zer moldi joan, a ver, de, bai, eta duzu dizka, montago, dizka berriak por Bai, zer moldi joan, zertuan, eta dizka egiten... Ba, ondo, egin ditugu eh, aurkezpenak, martxoan eh, eta genuen, dizka, eta bueno, orain udarari begira, ba, bueno, kontzertua da ditugu ere, eta eta udaran, ba, ba gogoa zin, eh? Kontzertu, jaia, eta eguraldi hona, Bueno, izango dela, jotzea, eta lehenengo aldia izango, eta, eta bueno, erdi etxean bezala, joko ditutela gaur eta... Hola, hola, hola, hola, orduan txai dut egin gara izan baina jendeakin kompartitzeko abertzen. Pegatu pokitu. jendea bera, ez? Bizkat, eta bera, pentsatzen dut abatxa da, ja, bazkaldu ondoren tala jendean ingo zen hongo dela, baina, bueno, zuena eta bakarri Animatuko la jendea, flote igual modorra pescado. Bueno, igual se ha pintado. Se ha pintado ya casi hartuta, eta... Hori, ya, horretako ya. Ba, bueno, zuen musika jarriko dugu, eta, a ver, ba. Aukera okay, txan duzu egon irratikan egiten den bezala besti bat, eta gaitzen ditxo guzergatik, edo teknikari usten dugu, venga bigarren, hirugarren edo laugarren edo bosgarren. Ega. Zazpigarren. Zazpigarren.

ni baterri zara ikotzen dugu nari. Urte luzea duetan kofonketa gurutu dizkigu autoranen. Baterri erabiltzea garen hor, ateak munduan ingertita. Ari... Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Sarasua. Bukatzen ari da gure gure saio berezi hau, ez besta, besta koraindik ere aurrera jarraituko du. Ordu baina, por cierto, eh, zuetako nortitzen zabalarekin atzo? Eh, Egin? Infozazpin. Infozazpin. Asmatu zuen. Egualdi jakin. Apeio, apeio! Asmatu zuen, asmatu zuen. Eta esku, esku minak. Egi eskarrik asko. Gure peio. Gure peio. Gure peio. Gure peio. Gure peio. Gure peio. Gure peio. Gure peio. Gure peio. Gure peio. Gure Gure zientzik eratiko nizio bere eta hau den antolatzearen errudunetako bi, gehiago ere badaude, ezta? Jorge, nila honezkeo. Bueno, azkenean familia handia, baina gero lan pixat, dino, mozoro modu alda bizarrak gubeat. Ahora, ¿sí? Ya lo fijo, pero, digo fijo, pero. ¿Eres algo cual es la fontanera o de la fontanera? ¿Eres algo cual Eta, fuga sobe gau da beste bat no? <laughs> Vale, eta, bueno, pixka eh, ya egun erdia edo, bueno, goiza aurra dituela, eh, nola, oain arte goizan egin dakoa, nola ikusi duzu, eh? gainean, dana puta madara gala, ez ez egin, ez egin, ez eta, eta, bueno, azmoa zen egun oso korroio eitea, eta, hori nio, soka puta madara Iruan agun, eh, eta, eta, eta, eta, eta,

e, horretan sortezatxon bat egongo da, eh, bueno, aldez horretik izan, aur joda zai egongo ere bai, baino Josu Florentino eta ino gantzegit hartzeko azalduko dira, ez dakik gulundik, zaitan, ez dakit, eh, parapente edo, edo demontro batekin da no? Horra, ez dakit, azalduko dira, horren Bai, bai, bai. Gu hasiera batean, e, izan aitu joetan ditu eta gora behar izan ditugu, total, dena ikas jarri dute, eta ja ez egin dugu. Guri beste zabeko dertu digute, hasi behar dugu behar dugu behar dugu behar dugu behar dugu behar dugu behar da, behar dugu behar dugu behar dugu behar dugu behar dugu behar dugu behar Eta gero, ondoren? Ondore, bueno, eh, elektrotxaren, gai kontan ditutan, gazte arrimatzen nahi dira, hau txer dira. Gio beti pasatu dutzute, eh? Pasako beha, problema. Oh, bida, bida. Eta ez, ba, berain deskutikaren emaio lezoko gazte ba, kolektibonen ditartez, ba, lezoko kareko... Lezoko kareko... Zia, Eh, giru bat amizka bat arreotuko dute, eh, emetik amaziko da nahetro zaranga batekin, eta, bueno, e, eh, ginaldea, plaza, jaren nagusia. Zer, jaien egin unha eta bat emetik fokalizatu garen, bat ere herri pixka guztiak egin kineain, eta gero gultatu, ba, ikin aldeak ez da marabidez. Horke, nahetro zaranga, Ghost of Peter izan nahi erre baten show berezi, ja? Eta, bueno, dana hankazora jarrita gehatzen ba ere, jo digileak gozea.

Baina, baina, jende ikusten da, eta ja, ja ikusten dugu aitare ere Baskarirako maia jartzen ari dira, bera, ja, egual, momentu hori fuerte nara, gira gero kontzertuan ere jende gehiago etorriko da, pentsatzen dugu ez kontzertu gari etorriko den jendea, baina besta momentu puntua fuerte dena, eta gaina dirua biltzeko ba, da, ez, ba, Baskari da, ez. Berri da remarka eh? Egun oso korroioa, hori nio putia mara, jende da, dena hor. Eh, hola jarri zen bau? Parte, kolostatu zen un Pues ba, oso, ondo, hartu walkie-talkia, berriro, ba, kontu zibili, gero kote atzerakoa, ba, bada espada ondo, ondo gorde. Eskerrik asko, eskerrik asko. Abertxola, egin a ver, bukatu ya el hauek antolakuntza maia jarri hori eh, ditugu, eta behiek izan dut. Ah, behiek dira. El brigadilla. Brigadilla. Ah, brigadilla. Brigadilla. Brigadilla. Brigadilla. Yeah, yeah, yeah. Brigadilla.

Oizko solairu nazi, ondoren eskotoan, eta horren teiatuan. Ba, egia, beti izan dara aldrebe xamarra. Eh, pasaia, teia bereko, ite, nire mediako teiatuko da. Agian ez, baina zuen laguntzarekin bai. Ekainaren zeian zatoz letora, teiatu presta! Manifest, ye, ye, ye, teiatu prest, ye, ye, ye, teiatu prest. Monday. 赛赛。 Cuidado el micro, eh. bazen, adik eta jende behin apartatzea mendikan, esan dugu marraskia egiten ari dira, eta entarbu pilo du, apartatzen dugu. Bai, baiame jartzen zuen zukaldari, musiko antzerkilari, eta da, eta fontan. Orduan, arlo, zemuz. Ondo dena. Bai, goizetik gazia lan pixkat diten eta gozondo moldatu beha eh, lan egiteko. Atzo, atzo, bezakuta zenetu biturri eta ardo beltzana, funtzionatzen dute edo? Bai, bai, ondo, kudia. Baina hola, pantailak eta garbitzeko asko zer dut, garbitzen dute gurekin. Bai. Gurekin, lehen, eta baina dago. ja eta gero beste bat, tipo jarko dugu sagardua bai, bai. Bai, bai, ondo ondo gustoa egon du eta joan ja ba bueno ba fiskenak la sentu eta bueno ba askatzea zure beste ba bai ba askenos gero kana gure bidoia baina ez aldan baina utzi eguna da bora gustia marraskularia saldieroa bai eguno bueno ba gordio gordio ta saldio no Nola tanen ni Okay, that's what you know.

gora lagun, ba, ez, eh, ez dut emaren bat ba, egon, ba, egon dugu lagun. Ba, primeran, ez da? Eta, bueno, lautan hau jolazak egon dugu direla, horren ezan, eta bostetan, ba, hori txerri, bat txerri, bat edo izan dugu, hor, ezak, txerri politan bat edo, kontatu gute mantrak beste bat dituzte paratzen, nintzatu bat dituzte, ezak, ezak, ezak, ezak, ezak, ezak, ezak, ezak, ezak, ezak, ezak, ezak, ezak, ezak, ezak, ezak, ezak, ezak, Ezak bost erditan e, eh, maioz elektro txarangarekin poteo errikoia eta zazpik erditan konzertua ere potentea anai eta lasketan luntza Sobratzen bali nazio zebastatuko eta gero elkarizketatu ez ditugun bakarrak beti bezala behar dituzte dierako basta zona baske bigiak baina ez dira hori ah, bueno, la ordu txiketara nire gomba dutera zebastatuko eta gero nago Eta bizu, eta bueno, igual gogoratzea baita ere hemen dik, e, eh, eh, esperak ematea hori, e, eh, hori denaren aurretik, eta, eta bueno, behilazi batzu, bueno, eta nire nire batzuko batzuko batzuko batzuko batzuko dara donostean, eta, eta bueno, gero, Josuk ere komentatu digun ere, azte artean, zintzilek e, irratian ba, bueno, manifa horretarako, manifa horri berdurako prestaketak eta ekartenak egiteko, ba, bueno, pues, e, eskuela eta zitu edo, ba, bueno, bidu. bat, eh? Gombirapen bat, denuntzatu. Egun, egun, egun, egun, horrengorako igual emakume gehiago etortzea el aurrean el el eta, eta bueno, horrengorako ea emakume gehiago animatzen zareten, bai? Eta, bueno... Zer gomida el Eh? Zer el Alba, aquí, nork esan zaitu el nagombia, honek? Venga, el erotxako. jateko. Uste dizu agurtzen, venga, hau izan da dena, egun hon Bueno, hau izan da dena, ez horai indautela. egin jarriko zentu gozuri, eh? Bai, eta bueno, gainetik bat bai, eh? gure besterik, eh? Ez bai, bai, da ez da saber no se dice nada. Ordua al cerimonio poei espero dugu askotan bueltatzea, baina beste jatu beste egin behar delako, beste jatu beste jatu egin behar dela, beste, arrazo egin gati. Beste batean eta oso guztura etorriko gara, seguro. Eta eskerrak eman tekniko lan egin hemen aurrean egin diren guztioi, eta horren tutena dituzten guztioi, eta horren adrabatuta gelditzen da, así que gaur segurazki ez, baina biartik aurrera gure

Gorteko amaiketan aziko da txerri muñoa zota. Barate produzioz aztiak, perigrafia, eta lapartariak eta gehiago, zintzen ikirratearen zuzeneko emisioa dela tarteko. Egoan ekitaldi ekital diatxeraren ostean, zoto eta tapaber gozea egiteko aperitik ikaina. Batxaria animatu, gozeka edo doiale, elduek amabi euro eta urrezko. Zabela, Zubielu, Jertzibel eta Azkena Tabernatan. Baita txerrizen dutko, Zubielu gehiago, Pintxo Kontean ere. ortean, aur performantza eta emaiok elektro txarangarekin koteo erriko ja. Eta ratxan aurrera, amai arrabaten konzertua eta bidu ja. Zeria, zeria, zeria, zeria, zeria, zeria,